Podcast Prehľad s nadhľadom prináša najnovšie správy, rozhovory, postrehy a komentáre, ktoré nikde inde nemôžete počuť. My sme tu pre vás každý druhý deň. Podcast Prehľad s nadhľadom prináša politolog bez diplomu. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Vítajte v 362. vydaní podcastu. Píšte, zdieľajte, lajkujte, odoberajte, ale hlavne počúvajte, premýšľajte a hľadajte na YouTube a na Slobodnom vysielači pod názvom politológ bez diplomu. Dnes to bude hlavne o kultúre, pretože mi nestojí za to si napríklad pripomínať rozhovor Trump kontra rute, pretože o psychopatoch a podliezavých politikoch sa mi dnes jednoducho nechce hovoriť. Z rozhovoru s Daným Kolárom na Slobodnom vysielači by som vyzdvihol ten moment, keď Dany povedal, že ľudia by nemali stáť za ním, ale každý za sebou a Mali by sme začať e, niečo robiť naozaj všetci spolu. Kamarát Vlado tvrdí, že Amerika má dostatok ropy pod zemou, len teda tá zem je vždy v inej krajine. Ak by vás zaujímalo, o čo sa Trump snaží v Iráne, je to toto. Zmiasť nepriateľa znamená najprv zmiasť samého seba. Ak vôbec netušíte, čo robíte, Nepriateľ nemôže predvídať váš ďalší krok. Dony cu, umenie vojny. Samozrejme je to Trumpovská parafráza na známeho filozofa Sunceho, ktorý napísal knihu Umenie vojny, ale nezdá sa vám, že toto Donald Trump a jeho partička na čele s Pítom Hexetom práve teraz vyvádza? V stredu ráno sme sa prebudili nielen do rána bez bojov medzi USA a Iránom, ale aj do začiatku kampane plnej výhovoriek že to bol ten a nie tam ten, kto to tej Amerike poradil ísť do vojny s Iránom. Prehra Ameriky sa začala vysvetľovať ako jej výhra, o aké súčasné. Tu platí to staré. Zatlkať, zatlkať, zatlkať. A keďže patrím do skupiny ľudí, ktorí Amerike neveria ani nos medzi očami, budem pozorne sledovať, či toto krehké prímerie neslúži iba na to, aby si Amerikanos doplnili zásoby do gumipušiek a do hamburgerov. Na domáce pôde nič nové. Sledoval som debatné programy v telke a 1590 krát dal redaktor opozičníkovi jedovatému, teda Valáškovi, otázku a ten odpoveď tak premostil vlastne bez odpovede na konkrétnu otázku, že redaktorko si to ani nevšimol. Škoda, asi nemal predtým školenie redaktorov s názvom Ako sa respondenti snažia odviesť pozornosť slabého redaktora, keď im dochádzajú argumenty. Opozícia sa iba zavzdušňuje nad koalíciou tvrdením, že koalícia nič nerobí pre ľudí, iba chodí na slavín a tým dáva signál, že si o svojich opozičných voličoch myslí, že seno žerú a nič nevedia. Nuž poslanecké kreslá lákajú a trapkovia vystupňovali svoje chabé snahy, teda vlastne robia, čo vedia, podľa svojich schopností a vedomostí. Poďme ďalej. Údajne Julian Assange prišiel na festival do francúzského mesta Cannes oblečený v tričku, na ktorom mal mená 4986 palestínskych detí starých 5 rokov a menej, ktoré zabili izraelskí vojaci. Ak na Slovensku kultúra ešte žije, poďme si dať aktuálne prehlásenie člena Rady Fondu na podporu umenia. Trochu dlhé, ale mnohé vysvetľujúce. Milí členovia kultúrnej obce a drahí občania Slovenskej republiky. Obracem sa na vás ako člen Rady Fondu na podporu umenia, teda budem používať už iba FPU, v súvislosti s kultúrnymi nepokojmi, ktoré našu krajinu trápia v posledných časoch. Z mojej doterajšej praxe som identifikoval určitý fenomén, o ktorý by som sa s vami rád podelil. Od vzniku FPU som z môjho okolia neustále registroval stiažnosti na tento fond. Sťažnosti o nepodporení alebo o podporení minimálnou sumou mnohých projektov, o ktorých som bol v mno obklopovanej kultúrnej a akademickej obci vždy chtiac nechtiac informovaný. Dotknuté subjekty však rozhodnutie FPU rešpektovali. Ľudovo povedané mávli rukou a život išiel ďalej. Napriek tomu, že aj oni mali právo protestovať na uliciach s transparentmi a stiažovať sa v médiách, nikdy to nerobili. Práve naopak zháňali prostriedky z iných zdrojov, neraz dokonca z vlastných, pričom aj oni mali nárok na podporu. Boli dokonca časy, keď som úplne zabudol, že nejaký fond na podporu umenia existuje. Keď sa mi občas niektoré subjekty medzi rečou postiažovali, že nedostali grant, alebo len minimálny až smiešný, kládol som si otázku. Na čo fond na podporu umenia vlastne slúži? Ja osobne som nikdy nebol žiadateľom o žiadny grant. Ako aktívny umelec vo viacerých hudobných žánroch a ako zamestnanec konzervatória a Akadémie umení som si na všetky svoje umelecké výstupy našiel čas priestor aj financie. Nestálo to málo. Najvzácnejšou veličinou bol čas na cvičenie, učenie sa nových vecí, neskôr postupné niekoľkoročné sporenie na svoje vlastné hudobné nástroje, technické vybavenie a tak ďalej a tak ďalej. V roku 2025 som bol oslovený stať sa členom rady FPU pre väčšinu žiadateľov neznámeho, dokonca až neexistujúceho fondu. Zrejme som si to vyslúžil svojim prehľadom vo svete hudby, hudobných dejín, nadšením pre umenie, učenie, hranie a hlavne tendenciou nezištnej ochoty posúvať svoje okolie stále dopredu bez nároku na odmenu. Moja pracovná doba sa nikdy nekončila odchodom z práce. Vrátim sa však späť k fondu. Bol som naozaj zarazený skutočnosťou, že keď som prišiel na prvé rokovanie, okamžite som bol zaplavený agresívnymi a vyslovene nenávistnými správami, komentármi, emailmi od ľudí, ktorých som nepoznal, ale aj od tých, ktorých som poznal a pravdu povediac som sa v nich sklamal. Vo fonde som bol ako nový člen iba týždeň. Ešte som nestihol ani o ničom rozhodovať a už som bol nenávidený a nepriateľ v očiach ľudí, ktorí sa verejne prezentujú ako ušlachtilí, tolerantní a všetko milujúci. Je indikátorom útokov na moju osobu len účasť vo fonde? Vychádzajúc z vlastných empirických skúseností člena rady FPU s posilnenou právomocou podľa nového zákona o FPU, sa mi postupne začal črtať obraz o fungovaní fondu, ktorý bol čoraz jasnejší. Pri neľahkej úlohe prvýkrát sa ujať z rozhodovania o prideľovaní grantov, ktorého súčasťou je aj pozerať sa do histórie prideľovania a preverovania žiadateľov, mi okamžite udreli do očí neustále opakujúce sa subjekty, takmer vždy podporené, spravidla značne štedrou čiastkou. Nebudem ich menovať, pretože v tomto vyhlásení nechcem nikoho haniť ani urážať a už vôbec nie spochybňovať ich umeleckú kvalitu. No po určitých skutočnostiach sme začali spoločne s radou pátrať po dôvodoch, prečo je to tak. Našli sme pár desiatok subjektov, ktoré nedokážem nejak inak popísať, len ako privilegované. Vždy dookola tie isté subjekty a mena, akoby priority fondu a potom zo zvyšku financií, ktoré ostali boli dotované aj iné subjekty. Prepitujem len, aby sa nepovedalo. Rada začala v tejto veci konať a do hĺbky skúmať, prečo sú vybraní žiadatelia vždy dotovaní. Odkryli sme nelichotivé skutočnosti v dotačných schémach a rôznych prepojeniach medzi radou, odbornou komisiou a žiadateľmi. Mne to pripomínalo reverzný prístup k dotovaným žiadostiam pre vysvetlenie pri skúmaní skutočnosti z rôznych uhlov pohľadu výsledok bol vždy jeden. Ako by boli najskôr napísané projekty a až potom vznikali výzvy na niektoré dotačné programy. Z môjho pohľadu, tak ako aj z pohľadu ostatných členov rady, sa takáto dotačná schéma zdala byť naozaj, naozaj nespravodlivá. Po krokoch rady, z ktorých jeden bol aj zmena zásad prideľovania dotácií, sme narazili na obrovský, priam až hysterický odpor dotknutých subjektov, ktorých sa zmena dotačnej schémy a zásad týkala. Dotknuté subjekty, ktoré boli doteraz pravidelne prednostne dotované, si z nejakého dôvodu s prepáčením o sebe vytvorili názor, že sú väčšími umelcami ako tí ostatní, ktorí sa takisto poctivo venujú umeniu a umeleckým aktivitám vypestovali v sebe presvedčenie, že bez ich pôsobenia kultúra na Slovensku skolabuje tak, ako to prezentujú v médiách. Naozaj si kladem otázku, čo ich oprávňuje k takémuto naratívu nadradenosti. Zmenu zásad rozdeľovania finančných prostriedkov, ktorá bola zameraná na spravodlivejšie prerozdeľovanie dotácií, tieto dotknuté subjekty neberú ako prirodzenú aktualizáciu, prispôsobenú aktuálnemu dopytu, ale ako akt agresie. Ako by sa nedokázali pozrieť do minulosti, koľko finančných prostriedkov im bolo už pridelených a ani napriek tomu sa nedokázali postaviť na vlastné nohy, nehovoriac o tom, že peniaze fondu si určitým spôsobom privlastnili, nehľadiac na potreby ďalších umelcov. Zabúdajú na jeden podstatný fakt. Rada FPU ani Ministerstvo kultúry činnosť týchto subjektov necenzuruje, nezakazuje a ani to nemá v pláne. V dobe ťažkého kapitalizmu to beriem v jednoduchosti ako fatálne zlyhanie vlastného biznis plánu a neschopnosť si vybudovať dostatočné divácké zázemie ani zohnať si sponzorov aj napriek tomu, že ide o formy umenia. Fond na podporu umenia je verejnoprávny fond, na ktorý sa zo svojich daní skladajú všetci zarábajúci občania tejto krajiny, z čoho vyplýva, že by mal byť spravodlivo rozdelený každý rok a všetci žiadatelia by mali mať rovnakú štartovaciu čiaru. Pripúšťam, že transformácia fondu naráža na isté úskalia a zdá sa byť ťažkopádna, no transformácie a následné implementácie do reálneho fungovania sa dejú nejednoduchým a niekedy ťažkopádnym spôsobom naozaj všade, ako sme toho svedkami vo všetkých sektoroch. Pri protestoch som sa stretol s transparentmi, na ktorých stálo. Náš fond si nedáme! Nechápajúc som krútil hlavu a v duchu som si hovoril. Aký ich fond? Peniaze z fondu patria oveľa širšiemu spektru umelcov, nielen protestujúcim. Nikto si granty nemôže nárokovať a to bôž ich nemôže považovať každý rok za samozrejmú vec. Takýmto spôsobom fungujú granty nielen v umení, ale aj vo všetkých odvetviach, ktoré sú dotované okrem iného aj z grantových systémov. Samozrejme, bolo by nečestné nepriznať, že vlajkové inštitúcie slovenskej kultúry bývajú spravidla dotované, no nie vždy tak štedro. Na záver mi nedá nespomenúť jednu parafrázovanú vetu protestujúcej časti kultúrnej obce. Umenie by malo spájať ľudí a bez umenia a kultúry by sme žili ako zvieratá. Pýtam sa teda, je spoločnosť za pôsobenia týchto subjektov jednotnejšia? Spájajú ich umelecké aktivity dnes extrémne rozpoltenú spoločnosť? Odpovedzme si od srdca. Prosím všetci sami. Preto stojí za zamyslenie položiť si otázku, kde je chyba. Týmto listom neurážam nikoho, ani sa nikoho nechcem dotknúť, len prosím všetkých ľudí o zamyslenie sa nad skutočnosťami a aby sme si všetci vstúpili do svedomia. Podpísaný Ľubomír Richter, člen rady FPU. Úvaha z internetu od Mariana Hlavatoviča. Za rusofóbiu časti Slovákov a kolaboráciu s náckami si zaslúžia, aby ešte dlho robili Germánom otrokov v kolónii zvanej Slovensko. Za mňa na dnes všetko. Lučia sa Monika a Dušan. Do počutia.